Денес на ЕВФ ќе продолжиме <clears throat> да зборуваме за Светиот Дух. Овој пат малку го споменав, го најавив Самсон, да, да видиме какви се духовни дарови, какви се духовни дарови можат да постојат. Затоа денес ќе ја насловам оваа тема – воинствениот дух. До сега имавме животворниот дух, духот Господов, воинствениот дух. Јас би сакал да отвориме за почеток во каде се наоѓа историјатот на Самсон книга на суди, кој глави? Од 13 до 15 глава. Тие три глави, само тие три глави зборуваат за Самсон. И мене лично тоа ми се трите најомилени глави во, во книгата на судиите. Значи, ќе почнеме со судии, 13 глава, книга на судиите, 13 глава. Значи, тоа во контекст на, на темата, серијата Светиот Дух во Стариот Завет. Судии 13 глава. Што се случува? <clears throat> На почетокот кога ќе читаме како воведот во, во самата приказна ни се зборува за за тоа како Самсон бил најавен. И тука наоѓаме некои интересни сличности и со Христовото забременување и со најавата за, за доаѓањето на Јован Крстител. Која е таа сличност? Што е слично меѓу најава, како бил најавен Самсон, значи во утробата на неговата мајка, уште пред да биде зачнат, со Јован Крстител и со Христа. Тоа малко го спомена фемијатата сабота. Светиот Дух. Уште кажано е дека ќе биде исполнет со Светиот Дух уште од утробата на својата мајка. Па би сакал тука да ги прочитаме тие воведни зборови во 13 глава Знаеме дека на <clears throat> мајката и се појави ангел Божи и така натаму, или тука наречен човек Божи, кој што го најавува. И интересно е што уште на неја самата и е кажано што на што да внимава. Еве во четвртиот стих, на пример, се вели Затоа пази се, не пи вино, овој превод вели, не пи вино и друг алкохолен пијалак и не јади ништо нечисто. На мајката и се кажува ова, ова пред да, пред да зачне. И сега, зошто се до тоа? Зашто ете, ќе зачнеш и ќе родиш син, и брич нема да ја допре главата негова, зашто од самата мајчина утроба тоа младенче ќе биде назир Божи, вели овој превод, или назирей по старите преводи, и ќе почне да го спасува Израел од рацете на филистејците. Жената му раскажала на мажот свој, вели шестиот стих, велејќи еве човек Божи дојде кај мене и лицето му беше како лице на ангел Божи. Значи не невообичаена појава. Многу страшно. И јас не го прашав од каде е, а и тој не ми кажа, не ми го кажа името свое. И сега му повторува, ми рече, ете ке зачнеш и ке родиш син, затоа не пи вино и друг алкохолен пијалак и не јади ништо нечисто бидејќи детето од самата мајчина утрева па до смртта своја ќе биде посветено на Бога. Еве таа сличност. Исус се кажува и за Јован Крстител и се разбира за Исуса. Значи и Самсон е најавен како посебен случај. Како свет избавител, посветен уште од утробата на својата мајка. И оно што е невообичаено е што јас прочитав во Даничич преводот, во српскиот превод пишуваше не знам дали во другите преводи исто, ќе биде назирај Божи од утробата на својата мајка па се до смртта, тоа пишува во преводот на Даничич се до смртта. До смртта, значи целиот живот. Неме многу време да објасниме што значило да се биде назирей. Околу ова постојат во христијанскиот свет постојат и погрешни толкување. Например, за да го оправдаат монаштвото, некои православни оци тврделе, тоа што во е монаштвото во Новиот Завет, тоа во Стариот Завет било назиреј. Тоа е сосема погрешно, се разбира. Ке беше добро, ке беше добро да, да има назирејство во православието или во католицизмот. Ке беше добро да го има тоа старозаветното. Но, за жал, нивното е промашено. Како прво, <clears throat> Назире не се било, не се станувало до живот, што не било според Мојсеевиот закон, ако читаме. Туку секој кој сакал посебен, еден посебен период да се посвети на Бога, че тој самиот ќе се заветувал колкав да биде, колку долг да биде тој период, не морало да биде до живот. Значи, тоа можело да биде еден, еден, една добра еден вид обука, како во војска, како еден вид а, дисциплина, еден вид а, нека биде и аскеза, ама на извесен период. Тоа би било добро, особено за млади луѓе, да имаше такво нешто и на одреден период, па кој ќе заврши таа, тој период, тоа испитување, тоа, тоа искуство, подвижување и така натаму се враќаш во нормалниот живот. Мегуто тога гледаме дека Самсон, иеко бил најавен доживотно да биде назиреј, и тоа уште од почеток, значи нешто посебно, нешто посебно, дури и во неговиот случај тоа не значело, тоа не значело целибат или никогаш да не биде оженет. Дури и во неговиот случај, тоа не значело тоа. Пошто го гледаме тоа, на пример, како ја, подосна како ја започнува, како доаѓа Самсон во врска со, со филистејците. Например, во 14 глава, вториот стих вели, од првиот стих да почнеме, вели, и отиде Самсон во Тимна, И таму видам мома, вели, <laughs> да речеме, девојка од филистејските керки, тога што ја отиде им јави на татко си и на мајка си и рече, видов во тимна девојка од филистејските керки, земете ми ја за жена. И што му одговараат родителите во, тој, во, во таа прилика? Зарем нема, <laughs> повторно овај превод, зарем нема мома меѓу керките на бракете твои и во сиот народ па одиш да земеш жена од необрезаните филистејци. Како му одговараат. Ама Самсон упорен, не, не, таа па таа, бенеки таа ми се свиѓа. Тука, уште од самиот почеток забележуваме дека па тоа ќе го кошта, значи, до крајот. Ке го кошта и очите ќе го коштаат со што се забележува конкретно женска убавина или било која убавина со очите. И ова, ова слабост на, на Самсон, значи, не гледаме да, да е човекот светец од почетокот на својот, на својот живот, на својата служба. Не гледаме да е Јован Крстител, например. имаме таква сличност. Јован живееше како монах. Јадеше скакулци, див мед, рогач, поточно. Се едно, чисто вегетаријанска исхрана, веганска. За разлика од Христа, кој што и јадеше <clears throat> и пиеше вино, како што самиот вели, и не беше монах, туку се, се дружеше со народот, не беше некаде одвоен во пустина далеко од обштеството. Се дружеше дури и со грешниците. Делуваше помегу нив. Но Самсон, бетер од тоа, Самсон покажува, покажува склоности кои што не се карактеристики на, на посветен човек. Значи, забележуваме една, една противречност најавен е како посветен човек, како нешто свето од утробата на својата мајка. Меѓутоа, таа светост не ја забележуваме многу, многу во неговиот живот, во однос на карактер. Но кога зборувавме за Саул исто, во случајот на Саул, Светиот Дух направи огромно чудо, значи еден толку злобен цар, толку расипан, пропаднат. Да биде посветен со сила на Светиот Дух. Светиот Дух покажува во неговиот случај дека он би можел секој човек со сила да влезе кај него со сила и да го направи светец. Ама тоа не е целта. Господ не сака така. Ако така, ќе создадеше на почеток роботи без слободна волја. Тоа не е целта. Тоа не е убавината. Но во случајот на Саул тоа го покажува. Ако сакам, можам и тоа да го направам. Светиот Дух може и тоа да го направи. Тоа беше една реченица во, во она брошурата Вечен Божи закон за 10 заповеди. Тоа е првата адвентистичка книга што ја прочитав во живот, уште 90-та година. Светиот Дух би можел во еден миг сите луѓе да ги претвори во светители или реченица гласче да ги, да ги посвети и да ги препороди да го држат Божиот закон. Меѓутоа, со сила, тоа значи без, без нивната слободна волја. Но он, како во случајот со Саул, тоа може да го направи. Но тоа не е убавината. Господ сака, ја сака нашата соработка, ја сака нашата слободна волја. Господ сака да, да му возвратиме на неговата љубов. Затоа, сето оно што го гледаме како, како слабости на Самсоновиот карактер, само е показател на тоа дека човекот има слободна волја, ако е посветен уште од утробата на својата мајка, и ако е најавен од ангел Божи со посебна мисија, значи дека не значи дека нема слободна волја и дека задолжително ќе биде свет карактер. Не мора да значи. Тоа ни за Христа не морало да значи, ни за Јован Крстел не морало да значи, ни за било кој. Слободната волја останува. И ние треба да се бориме секој дневно да го постигнуваме тоа. Ништо од тоа, од сето ова нема да се случува автоматски. Самсон со своите слабости покажува дека требал да соработува со Божиот план, за да во се биде беспрекорен, како што и бил најавен. Но, за жал, токму тие органи, очите, на крај му беа извадени не случајно. Бидеќи од очите се започна она што представуваше дамка на неговата мисија и на неговата служба. Се разбра, иако иеко вели извештајот дека сето тоа четврти стих во 14 глава, татко му и мајка му не знаеа дека тоа е од Господ, тоа што му се засвигела филистејката, и дека тој бара изговор да им се одмазди на филистејците. Сепак, факт е дека тоа и било негова лична слабост до крајот на животот. Слава на Бога што Самсон сепак не завршува како Саул, со изгубена душа, што на крај се покајува и дори Господ му дава без очи, со извадени очи и во вериги, да направи последен голем подвиг за онаа мисија за која што бил најавен, да биде избавител на Божиот народ. Што значи имал воена мисија, борбена мисија. И сега интересно, за да се биде успешен во една таква мисија, во воена мисија, потребен е дарот на Светиот Дух. Во Новиот Завет знаеме, за да, за да се бориме против е, страстите, против гревот, е, значи не против тело и крв, како што вели апостол Павле, туку против поднебесните духови на злобата, немаме шанси без светиот дух, потребен е светиот дух. Овде во случајот на Самсон, Господ покажува дека за борба и против телото и крвта, и против непријателски војски, против земски војски, сиот подвиг зависи од Светиот Дух, од Господовиот Дух. Ајде да видиме на почеток. Што е заедничко во сите, во сите извештаи каде што Самсон прави надприродни и невообичаени подвизи во исполнување на својата мисија. Па, кој е првиот подвиг? Секјавате? првиот Самсонов подвиг. Со? Со лавот, точно. Што читаме? Прво, дај да почнеме од петиот. И отиде Самсон со татко се и мајка си во Тимна, значи не таму, да ја бараат таа девојка, така? И ете еден млад лав, оствари, кога се приближува до лозијата на Тимна, и ете еден млад лав, рикајки му доаѓаше во пресред. Може да се замислите себе си во една ваква ситуација. Сакате да ви се случи ваква ситуација. Еве да поставиме едно вакво прашање. Како ќе реагираа Христовите ученици при една ваква ситуација? според оне што го знаеме од Евангелијата. Според двајцата бесни, што збор, Борче скоро ги спомена, мислам мејацата да салата, <laughs> демона обседнати, и тоа од целата книга Копнеш на вековите, се секам кога првпат ја читав 92 година, во која што година Злата и Данче изгледа исто како сега. Значи, <laughs> не се остарени, само малку ја офарбал косата малку бело злате, ништо, никаква друга промена. Тој извештај од, од Христовата земска служба со двајцата демона обседнати беше еден од нај, највосхитувачките за мене. Оно што најмногу ме восхити е што апостолите значи, фатија магла да бегаат колку што можат, Трчаат и трчаат цело време, додека не престанат да трчаат само тогаш кога забележале една работа. Што забележале? Дека Христос не трча заедно со ние, Дека не бега заедно со ние. Зошто Христос не избегал? Од, одговорот е очигледен. Зошто Самсон не избегал? Шестиот стих. И сега внимавајте. Малки се задржам на ова чудо. И духот Господов слезе врз него. Видите, ова е битното. Значи, не е битното што се случило после. Ова е битното што Господ сака да го научиме од целата оваа приказна. И духот Господов слезе врз него и тој го раскина лавот како јаре, а во раката негова немаше ништо. Евете, ако читате грчка митологија, Херкул, првиот подвиг на Херкул е како го убил немејскиот лав. Ама како беше голорак беше Херкул, не беше голорак имаше еден дрвен пендрек во раката. Што е разлика помеѓу митологија и вистина? Кога и едното и другото содржат надприродни елементи. Значи, комуњарот слеп ќе прогласи за митологија се што е надприродно. Според него не може да биде вистина ако е нешто надприродно. Типична мајмунска свест. Иако светот е полн со надприродни феномени. Светот е премногу полн, особено 21. век, со окултизам, со спиритизам, со мистерии. Уште ја дете бев во комунистичка Југославија се збореше за тие мистерии. Необјаснете мистерии и наставникот во училиште ни зборуваше во пето отделение. Мистерии. И самите египетски пирамиди се мистерии. До ден денес необјаснени. Да, Да не зборуваме, светот е полн со надприродни сведоштва, настани, елементи, за да се биде мајмун. Постојат надприродни чуда. Меѓутоа, постои разлика помеѓу вистината и митологијата. Кога станува збор за едното, или за другото. Која е разликата? Во случајот на Херкул, Ахил или било кој друг митолошки јунак, на што се должела нивната сила? <laughs> Конкретно, според самата приказна, според самиот контекст. Значи, кој бил Херкул според митологијата? Што бил, поточно? Бил нешто што што не може да се случи, нешто невозможно, како еволуцијата што е невозможно, затоа што затоа што затоа и еволуцијата е митолошка. Малку ќе кажам повеќе за тоа. Херкул бил син на Зевс со, со смртна жена. Значи, син на демон и жена од човечкиот вид, од човечкиот род. Дали ова можно? Знаете, ова, е, ова, е, ова тема е и ден денес актуелна. Битие шеста глава, рептилијанската теорија, како демоните се парале со жените, и се родиле джинови. И сега постоја едно многу популарно пророќство кое што се шири по интернет, дека, дека ке се вратат тие джиновите, нефилим, во последното време. Па се цитираат Еноховите книги и така натаму во врска со таа тема. И сето тоа има врска со последниот греф, односно со генетскиот инженеринг, со мешањето на, на видовите. Кога не може природно, луѓето сакаат да вкрстуваат свини, луѓе, мајмуни и да прават каша попара. Се дрзнуваа, значи, да, ја расипу, да го расипуваат Божјото создание. Тоа е митологијата. Митологијата тврди дека е можно, секоја митологија тврди, дека е можно сите видови, сите родови, да се вкрстуваат меѓу себе, да се парат меѓу себе и да создаваат други вариации. Пример, демони и луѓе во случај. И затоа и еволуцијата е таква, митолошка. Еволуцијата тврди дека сите видови се роднини меѓу себе. Дека сите животни се роднини меѓу себе. Дека е можно да се од најразлични видови, пример од жабите не, или рибите, да настанат и слонови со тек на време, само да поминат неколку милиони, стотици милиони години. Мегуто, или амалгамација. Мегуто, тоа не е можно. Еве, јас не сум стручник на тие теми, мегуто, повикувам, дали е можно да се, да се спарат два различни вида со, различни, со различен број на хромозоми и да се роди некој нов вид. Еволуцијата тоа тврди дека е можно, само не веднаш, туку за стотици милиони години. Или за 15 милиони години од сега. Има на National Geographic, слушна в деноиве, се вели, може би за 15 милиони години ќе настане нов вид. Само е потребно доволно време за да тоа се случи. Ако се со ист број на хромозоми во генот, можно е. Тоа е еден ист вид. Значи, јас не знам, меѓутоа, ако сите лисици, сите кучиња, сите волци имаат ист број на хромозоми, тогаш е можно да потекнуваат од заеднички предок што биле тој мажјак и женка и други такви, уште еден таков пар во Ноевиот ковчег. Значи, постојат вариации меѓу видовите, ама оно што Библијата го нарекува вид, ако имаат ист број на хромозоми. Дали сите мачки, лавови, а, или нашиот домашни мачки, а, леопарди и така натаму, дали сите тие се роднини меѓу себе? Ако имаат изброј на хромозоми, можно е. Значи, може да настануват драстични разлики варијации меѓу видовите со текот на времето, како што имаме различни човечки раси. Меѓутоа, во строго определени граници не може да се мешаат драстично различни видови. Добро, меѓутоа магаре, зебра, конј, сето тоа исто така спаѓа во, во еден вид. Меѓутоа, вкрстиле ли, да речеме, магаре и мачка и да, да се добие некој нов вид? Дали е тоа можно? Тоа е митологијата. Затоа еволуцијата е митолошка наука. И грчката митологија почнува со овие зборови. Во почетокот беше хаос. А потоа настана земјата. Како настана, нека? кажам. еволуцијата. Пред 3 милиони години се појавил човеколикиот мајмун. Како на сцена се појавил. Или пред 300 милиони години се појавиле диносаврусите, а исчезнале пред 65. Се појавил на сцената и исчезнал на, на сцената. Многу митолошки. Звучи митолошки. Како е, гласи вистината. Или митот за Ахил. Зошто Ахил бил а, ранлив само во петата, знаете. Би кога бил бебе, мајка му го потопила во некоја света вода, само по себе, што дава безпротност. А за да го потопи, морала да го држи за нешто, па решила да го држи за ноджињата, за петите. Го потопила и затоа, кога излегол од Ахил од водата, кога го крстила на тој начин, под наводници, во таква вода, тој бил а, неранлив на секој дел од телото, освен на оној дел кој што не се намокрил, односно во петиците. Повторно, според митологијата, на што се должи натриодната сила на овој или оној јунак, се должи на материјата. Значи, или вкрстување на видови што не можат природно да се вкрстуваат, демони и луѓе во случајов, или постојање на некакви свети води кои што сами по себе се свети и посебни. Друго е ако од дух посветува. Чи постои свет. Постојат посветени материи. И во Библијата читаме свето масло, посветување на лебот и виното во присвета вечера. Може да се посветува материјата ако Господ ја посвети. Но не постојат сами по себе свети материи течности или тврди тела, или свети земји, или свети градби, оваа сала нарекуваме свето место. Зошто? Била посветена за богослужение. Светиот дух посветува. Без светиот дух сами по себе не постојат свети работи. Самсоновиот подвиг се должи на Духот Господов. И Духот Господов слезе врз него. Подоцна, да не читаме, на вракење Самсон видел како од утробата на растрнатиот лав направиле мед таму, челите, па потоа тоа го искористил како загадка кај филистејците, се обкладил за 30 кошули, значи 30 облеки, па заради својата слабост, што ја споменавме, кон, кон филистејските жени, на крај морал ја натерале незините да ја одгатне она, да го одгатне она решението на загадката, па ете, тој од слабост попуштил, кажал, да не ги читаме сега сите тие лигавења, но оно што посебно исто така ме восхити следно, кога првпат ги читав овие работи. На кој начин сега, бидеќи Самсон ја загубил обкладата заради, заради својата слабост кон филистејката, па и ја кажал загадката, решението, па она го предала тоа на, на филистејците, го раскажала на нив. Сега, како Самсон на кој начин Самсон треба да го плати долгот од 30 облеки кон филистејците повтор. Бидеќи ја загубила планата заради филистејката. 19 стих од 14 глава. Кој се првите збори? И духот Господов слезе врз Е, Еве, истото. И што? И тој отиде во Ашкелон, каде што уби 30 мажи. Зошто ги, како ги убил сам 30 мажи? Заради Светиот Дух. Видите, Светиот Дух бил даван како духовен дар. Во случајот на Саул видохме пророк, пророчки дар. Како другите пророци во Самуиловата школа. Светиот Дух е духовен дар, може да, да ти даде духовен дар, да убиваш луѓе. Не само во тоа време, со тогашни средства на војување, може би ќе си помислиме полесно. Ако сака Светиот Дух, тебе еден ќе ти даде сила да ја испотепаш целата војска на НАТО пактот. ке направи нивните копчиња на компјутерите, на нивните осигурачи на оружјето, на ракетите да не работи, да не функционира. Ниту еден куршум испукан врз тебе да не те погоди, да те промашува или воопшто да не, да не излета од цевката на оружието. Може тоа да го направи Светиот Дух? Може и многу полесно од тоа. Се закевате во големата порба постои случај каде што на Мартин Лутер му пристапува еден човек што имал намера да го убие со скриен пистол во джебот, да речеме, или под наметката, велен на зајец. Меѓутоа, како во некој филм о, малку заличува, пред да го убие, да го извади пиштолот и да пука, интересно е што, што би се случило ако го извадил пиштолот и веднаш да пукал. Много интересно <laughs> што би се случило. Не ни е тоа дозволено да го знаеме. Како тогаш Господ би реагирал. Меѓутоа, овој решил да го праша Мартин Лутер, прво решил малку да се поигра со него. Че значи, сега, несудениот атентатор прво му, му пристапува и го поставува прашање, бе ти Не се плашиш. Како да се плашиш вака да шеташ без обезбедување? Вака, сам може да те убие било кој. Имаш толку многу непријатели. Што те мразат на чело со римскиот папа. Мартин Лутер дава одговор, цитира еден библиски стих. Мислам, беше псалмите, да не се лажа. Господ ми е прибежиште и сила. Што може да ми направи човек. Мартин Лутер не се брани со панцир, не се брани со некоја кинеска боречка вештина или на специјалци, некоја обука, не се брани со штит или со не знам што, се одбрил со Божијата реч, замислите. Дори не ни знаел дека човекот има пиштол под облегати и сака да го, дека тој токму тој планирал да го убие. И се кјавате што е случило? Кога ги кажал овие, ги цитирал овие зборови од Библијата? Несудениот фатентатор го обзело страф од овие зборови и не се ни осмелил да го извади пиштолот и да пука, и доста се замил. Ете на кој начин, ако сака, Господ може да те обрани. Значи, не постои никаква технологија во било кое време да се случува нешто. Ако сака, ако е духот Господов на тебе, може да ги испотепаш сите војски на овој свет, ти сам или сама, ако сака Господ, ако е тоа потребно. тоа живеме во Новиот Завет, каде што Господ покажува многу поголема слава од старозаветните подвизи на тепање безбожници. На тој начин што ги обраќа, што ги што ги посветува, што ги оправдува, што ги спасува неговите непријатели. Тоа е многу поголема слава. Денес нам не ни е потребно да тепаме некога. Ни нај а, непријателската власт што постои, Господ не сака да тепаме луѓе. Нашата војна не е со крв и тело, дори со оние кои што ќе ве гонат, со оние кои што ќе ви забранат да купувате и да продавате. другото и тоа беше зашто на рака, бидеќи раката е и символ на работа, а работата потекнува од раб, зборот роб. Робовите се жигосувале на рака. И бидеќи саботата е денот за одмор, оние што ќе изберат да работат, по заповед на, на зверот, тие го примаат живот на зверот. Спротивно на Божијата заповед. Духот Господа вслезе врз Самсона и тој отиде во Ашкелон, каде што уби 30 мажи, ги соблече од нив алиштата, им ги даде промените на оние што ја бе одгатнале гатанката и се расрди многу па отиде во куќата на таткото свој. Се налото што жена му го издала. И толку, толку траеше. Бракот негов со оваа жена толку траеше. Тука завршува таа нивна врска. И понатаму продолжува со она другана. Со попознатата. Да. Има ли потреба да ги прочитаме сите други подвизи. Мејат само да го ја споменав од корнатата капија на градот Газа. Поентата на сите овие случувања е дека Самсон го правел сето тоа и можел да го прави само со силата на Светиот Дух. Не со човечка сила. само со силата на Светиот Дух. И каде најдобро се гледа тоа? Дека само со силата на Светиот Дух на крајот. Што случува на крајот? На крајот, последната негова љубов <laughs> го моли се разбира за за потребите на филистејската разузнавачка служба. Аман кажи која е тајната на твојата сила. Значи, замислите, цела војска да испрателе филистејци. Па и испрателе. Со магарешка вилица испотепа и лјадници, нивни војници. Замислите, за мене ова восхитувачка работа. Израел немало потреба да има своја војска во времето на Самсон. Доста бил тој еден човек, ама само со светиот дух во него. Не треба друга, не треба друга војска. Тоа е оно што најмногу ме восхитува. Не треба војска. Е, да бевме македонците, да бевме Божи народ и да верувавме на Господ. Немаше да се плашиме од никаква војска, ни северна, косовска, ни западна, натовска. Ниту да ми дојде некој што не знае од кој пол е, некој хојт ли во кабинетот или некој чадор, од калето да ми се заканува, ако светиот дух е во мене. Ама за жал, сето ова изгледа митологија, затоа што затоа што христијанските, конкретно православните народи избраа избра да го отфрлат Божјето слово и да ги прифатат така наречените западни вредности. под наводници. Токму на крајот, иако два пати ја излажал, не, не ја кажувал тајната, не знаел, значи нешто имало во него што не му давало да ја каже тајната. Сепак на крајот се гледа што било, каде бил изворот на неговата сила, светиот дух. Е сега, и ова може да се свати суеверно митолошки, деме косата, не е косата. Цело време Библијата кажува Духот Господов, Духот Господов. Косата беше само надворешниот знак на Назирејскиот завет. Тоа беше само надворешниот знак. Кога го нарушил тој знак, односно кога ја открил тајната, па Далила го и шишала, <laughs> Тогаш, што вели извештајот? Што се случило тогаш, кога го ишишала Далила? Ај би сакал да прочитаме, да се подсетиме конкретно А замислите, кога пред тоа, кога ги кога ја лажал, значи, И доаѓале филистинците да го врзат, што се случувало? И тој ги скина јажињата од раците своји како конци. Да нема јажиња да беа синџери, вери ги, односно, што ќе беше? Исто ќе беше. Од челик да беа, исто ќе беше. Од, не знам, адамантиум, како што има во некои митолошки филми од не знам каков непознат метал специјален. Исто ке беа. За Светиот Дух исто ке беа. Но кога Далила го ишишала, 17 стих од 16 глава ми кажува И тој и го откри целото свое срце, велејки, Бербер не се допрал до главата моја, причвели зашто јас сум и Божи од мечината си утроба. Ако ме истриже некој, ќе ме напушти силата моја. Јас ќе ослабам и ќе бидам како другите луѓе. Трагично е. И токму тоа и се случило. Вели и тој почна да ослабува и силата негова го напушти и 20 стих таа тогаш рече филистеците доаѓаат против тебе Самсоне. Тој се разбуди од сонот свој и рече ќе одам како и порано и ќе се ослободам. Но не знаеше дека Господ отстапил од него. И вете, ова е слично и со Саула. Во еден миг за Саула исто така беше напишено, но Господ отстапи и повеќе не му одговараше ни преку видение, ни преку пророк, ни преку урим и тумим, на никаков начин. Страшно нешто, да не дозволиме Господ да отстапи од нас. Иеко сам сам се покаял и не завршува толку трагично како Саул, значи него губи вечниот живот, но Да, во секој случај не сме ние тука. Не може. Ке можел да, да биде многу покорисен, многу по многу пославен неговиот извештај без сите овие гревови и слабости. Но битното во поентата е Господ, неговиот дух како што рече преку Захарија, не со сила, не со крепост, туку со духот мој. И во, во искуството на Самсона тоа буквално се гледа, дури и кога е во прашање непријателска материјална сила. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.